بين الخيل التي قد أضمرت وأرسلها من الحفياء وكان أملها ثنية الوداع سابق بين الخيل التي لم تضمر وأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق وكان ابن عمر ممن سابق فيها أخرجه الشيخان زاد مسلم في رواية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد وأخرجه الترمذي وزاد قول ابن عمر وكنت في من أجرى فوهب بيا فرسي جدارا تولي شرح كما اللي وسيم أبو مازا حديثه لكن تكاوى هتكفكي مويشو تولي katika maneno يا الإمام ابن القيم الجوزية rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake eh, al-Faruziyya wazi pale alipokuwa anazungumzia masala ya kurusha mishale tukasoma maneno hayo marefu mpaka tukawa tumeishia katika kauli inayosema ولا يفت في عضله ما يرى من إصابة غيره وحذقه وعدم وصوله هو إلى تلك المرتبة إن هذا ليس بنقص بل النقص كل النقص أن تتقاصر همته عن البلوغ إلى درجة ذلك هذا ndipo tuliposimamia katika maneno ya Sheikh ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah iliyotangulia. Sawa? Tuanzie hapo leo hii. Kwa pamoja alipozungumza adabu na nidhamu na utaratibu ambao anatakiwa azingatie yule mwenye kuingia katika kurusha mishale ikiwemo kutegemea Allah eh, na kufanya jitihada na kumuomba Allah aweze kumwafikisha katika hilo wala yafutu fi adhrihi ma yara na wala asisikie unyonge eh, wala yafutu fi adhrihi wala asisikie unyonge katika nguvu zake ma yara wa yale anayoyaona min isabati ghairihi kutokana na kupatia wasiokuwa yeye, yani akapatwa na unyonge katika nguvu zake, kwa sababu kuwa kuna wengine ambao wanarusha mishale yao na wanafikia pale wanapokusudia, lakini yeye akirusha hafikii katika target. Sasa hilo la yafutu fi adhrihi, lisimtie udhaifu katika nguvu zake, lisimtie simanzi wazi kwa yale anayaona min isabati ghairi kutokana na wengine kuwa wanapata wanapatia katika shabaha zao wa hidhatihi na ile itqani yao umakinifu wao wazi wa adamu usulihi huwa ila tilka almartaba na yeye kutokufikia katika daraja hiyo akajisikia unyonge asihuzunike katika hilo fa inna hadha laysa binaqsin, kwani hili si aibu wala si mapungufu, bali naqsu kulla naqsi, bali mapungufu mapungufu yote, an tatakasara himmatuhu, ni mtu kupoteza himma yake, anil bulughi ila darajati dhalika, himma ya kuto kufikia katika daraja hilo yani ikiwa atakuwa anarusha mishale na hafikii pale anapolenga wakati huo huo wenzake wanarusha wanafikia pale wanapokusudia hilo lisimtie unyonge akadhoofika nguvu zake kwa kuona wengine wanapatia yeye hafanyi nini hapatii wazi kwani hilo la yeye kutokupatia si mapungufu si mapungufu bali mapungufu yaliyokuwa makubwa zaidi ni mtu kupoteza himma, morali, akapoteza himma, juhudi ani bulughi, za kuto kufikia ila darajati dhalika, katika renki hiyo na daraja hilo, akajiona kwamba yeye basi hajiwezi, hafani eh, hawezi akafikia katika daraja hiyo. Hayo ndiyo mapungufu makubwa. Ama kurusha ukakosea si aibu lakini aibu ni pale kujikatia tamaa kwamba mimi siwezi nikafikia pale wanapofikia wengine wazi wala yuhadithu nafsahu na wala asizungumzishe nafsi yake bi an yasila ila ma wasala ilayhi kwamba ifikie pale walipofikia alipofikia yule mwingine hapana ewa moja fahadha huwa alladhi la yuflih basi huyu ndiye yule ambaye hafaulu fa innal muawwala ala alhimami hakika kutegemea himma hakika fa inna kwa hakika almuawwala kutegemea ala alhimami ni juu ya nini ya juhudi yani kutegemea kumejengeka juu ya nini ya jitihada sikaya anaizungumzisha nafsi yake tu eh kwamba afikie pale alipofikia mwingine sawa huyu mwenye kutegemea nafsi yake eh, hawezi akafanikiwa kwani kinachotegemewa mtu kufikia katika juhudi au katika malengo yake ni nini ni himma si habari za nafsi watu wanalala wanaamka najiona amekuwa ni milionea na nafasi hizo ni ndoto lakini hakuna cha kumfikisha katika hayo sawa isipokuwa ni nini ni himma sawa بعد أن سادة وناني والله تبارك وتعالى وقد قيل نكم سيموا وقد قيل نكم سيموا إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك كما سيموا قد كما لنا حكمنا مشاهدين idha aajabatka khisalu mriin, pindi utakapopendezeshwa na mambo ya mtu. Idha, pindi aajabatka, utapendezeshwa utavutiwa, khisalu mriin, na mambo ya mtu yeyote, mambo yake yakakupendeza yakakuvutia, fakunhu, basi hakika yake fakunhu bimaana haqiqatuhu, uhakika wake yakun min kama yujibuka yawe kwako wewe yale yanayokupendezesha yani hayo ambayo yanakupendezesha kule yapatikane kwako wewe wazi falaisa ala aljudi walmakrumat hakuna ukarimu utukufu na ukarimu wazi idha jiitaha hadibun yahjubuka haupatikani utukufu wala haupatikani e, ubora pindi ambapo utauletea kiziwizi cha kuziwia ubora huo idha jitaha pindi utakapouletea huo utukufu hajibun kiziwizi yajubuka kinachokuziwia wewe kufikia katika huo utukufu utakapoona kwa mtu mambo ambayo anakupendezesha basi hakika yake hayo mambo yapatikane kwako wewe kwani huwezi ukapata utukufu huwezi ukapata mazuri ikiwa utachukua sababu za kuweza kuyaziwia mazuri hayo wawe naam شاهد المقال وشهيد ومن نهاية سيما أن على دعاة الخير الحرص على أن تكون دعوتهم بعلم في جميع أمورها نواجب قوال ونولنغانية كتك خيري أه؟ kupupia da'awa yao iwe ni kwa ilmu katika mambo yao yote kila wanapolingania watu basi walinganie kwa nini kwa ilmu ilman wa amalan sawa kwa utambuzi na matendo watarwihan na kwa nini kwa kufurahi ila ghairi dhalika na mengineyo mfano wa hayo wa bima anna alhadith an tarwihi na kwa kuwa mazungumzo yetu yanazungumzia tarwihi, kufurahi na kuistarehesha nafsi, fa alaihim an yahdharu min alqawli bila ilmi ni wajibu kwa madai watahadhari kusema mambo wasiokuwa na ilmu nayo. Fayajibu, ni wajib sawa, ni wajibu kwao kutahadhari kusema yale wasiokuwa na nini na ilmu nayo bidawa anna dhalika, wa kudai na kudhani kuwa hilo la kusema bila kuwa na ilmu, mimma yajtamiu nnasu alaihi, ni katika mambo yanayofanya watu wajikusanye, wayarghabuna fihi, na wapende mambo haya. Jiepushe na haya, kama vile baadhi ya watu wanaozungumza visa vya uchwara, visa vya uongo, lengo kwamba watu wanafurahi, wanacheka na wanajikusanya kwa sababu ya visa hivyo. Dai anayelingania watu anatakiwa ajiepushe na kuwaeleza watu mambo ambayo hayakuthibiti, hata kama lengo lake itakuwa ni kuwafurahisha au afurahishe kwa yale yaliyofanya nini, yaliyothibiti. Na hapa pia tunapata katazo hata la visa vya uongo, hadithi za uongo na visa vya uongo kwa lengo la kufurahisha watu hayafai masala hayo hususan kwa dai yeye ni aula zaidi kujitenga mbali hayo kwa sababu yeye ni mfano wazi wa anna ghayata al-amri tarwi na hakika lengo la jambo la furaha sawa wa anna ghayata al-amri at-tarwi na hakika lengo la mwisho sawa katika jambo hili ni nini ni kujifurahisha fahadha laysa ala itlaqihi, basi hili halikuachiwa tu moja kwa moja illa idha lam yukhalifu nassan sahihan sariha, isipokuwa jambo la kufurahisha nafsi na kufurahishana litakuwa linafaa pale ambapo litakuwa halijaenda kinyume na dalili sahihi, hapo itafaa. Ama ikiwa ni kufurahishana tu hata kwa kusema uongo, jambo hilo sheria haijaliachia moja kwa moja, bali sheria imeruhusu kufurahishana, lakini kwa yale ambayo yamethibiti kwa nasun iliyokuwa sahihi tena nini sarih. Wazi ya ikhwa. Wa min badii kalami shaykh alislam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na katika maneno mazuri ya Sheikh al Ibn taymiyah rahimahullah taksimuhu liumuri almughalabat ni kule kugawa kwake mambo ya mughalabat na mambo mughalabat ni mambo ya kushindana katika maneno mazuri ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ni pale alipoyagawanya mambo ya kushindana kama mambo ya kushindana yamegawanyika katika vigawano vitatu walmuradu biha na malengo ya mughalabat ما يشترك في عمله اثنان فاكثر ويتنافسان فيه fihi ni mambo ambayo wanashirikiana katika kufanya mambo hayo au jambo hilo watu wawili na zaidi ya watu wawili wayatanafasani fihi na washindana katika mambo hayo tuko pamoja kwa Sheikh ulislam bin Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a ana maneno mazuri sana ambayo ameyazungumza katika kugawanya e, masala ya mughalabati ya mashindano ushindani sawa faqad qasama dhalika ila aqsamin thalatha ameyagawanya hayo katika vigawanyo vikuu vingapi vitatu alqismu alawwal ma kana mu'inan ala ma amara Allah bih ni mashindano ambayo yatakuwa ni yenye kuwasaidia watu katika kutekeleza yale ambayo Allah ameyaamrisha. Yaani watu wakawa wanashindana, lakini mashindano yao hayo yanawasaidia na kuwajenga katika kuyatekeleza yale ambayo Allah tabaraka wa taala amefanya nini, ameyaamrisha. Kama fi qawlihi taala, kama Allah alivyosema katika suratul Anfal aya 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribati alkhair kwamba waandalieni hao makafiri mastata'tum min quwa vile mwezavyo katika nguvu wa min ribati alkhair na katika maandalizi ya nini ya farasi alkhair ni farasi ambaye anaandaliwa kwa ajili ya mapambano sawa kwa hiyo mashindano kama haya asema Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah rahimahullah jaza inajuzu bijuulin wa bighairi juulin, yanafaa kwa malipo ambayo mtu anaweza akayapata kwa ajili ya kazi hiyo. Maana ikiwa kuna malipo, yanajuzu pia mtu kuchukua malipo katika mashindano ya sampuli hii. Kigawanzo cha pili, alqismu thani ma kana mufdiyan ila ma naha Allahu anhu ni mashindano ambayo yatakuwa yanapelekea katika yale ambayo Allah amefanya nini ameyakataza ma kana ni yale atakayokuwa mufdiyan yenye kupelekea ila ma naha Allahu anhu katika yale ambayo Allah amefanya nini ameyakataza kanardu kama vile mashindano ya rudo washatranji na mashindano pia ya kamari famanhiyu anhu, hayo yamekatazwa bijulin wa bighairi julin, sawa sawa uwe kuna chochote, maana kuna ujira au hakuna ujira, lakini mashindano yote hayo yamefanya nini? Yamekatazwa, kwa sababu hayo yanapelekea katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amefanya nini? Ameyakataza. Wazi. Alqismu thalith, kiwanja tatu ambacho amekitaja Sheikh ulislam bin Taymiyyah rahimahullah ma qad yakunu fihi manfaatun bila madarra ni yale ambayo mashindano yanaweza yakawa ndani yake yana manfaa bila madharatin rajiha bila kuwepo madhara ambayo ya wazi eh maana ni mashindano ambayo yana manfa'a na hayana madhara ya wazi ambayo yenye kuonekana sawa kalmusabaqa kama vile kushindana walmusaraa na kupigana mieleka jaza bila juuli hayo yanajuzu bila kuwepo nini malipo ya aina yote wazi maneno hayo yameyataja Sheikhul Islam katika kitab Al-Fatawa Al-Kubra juzu ya 4 ukurasa wa 464 wazi kisha anasema musannif fi khitami hadha almabhath katika kumalizia bahthi hii katika kumalizia bahthi hii uridu ba'dha an-nusus ash-shar'iyya linadaja na kuleta baadhi ya dalili za kisheria allati ambazo fiha inayatu al-islam bitarfi na nususi ambazo ndani yake zinaonesha himizo la Uislamu kwamba Uislamu umehimiza bitarfihi wa tarwih, jambo la raha na kujistarehesha, kujistarehesha na kupata raha ani nufusi, katika nafsi, bimaana kuzipa raha na kuzistarehesha nafsi. Uislamu umehimiza jambo hilo kwamba nafsi zinatakiwa zipewe raha na nafsi zistareheshwe, mimma yuzilu samati anha katika yale ambayo yanaiondolea hiyo nafsi hizo au hizo nafsi asamatu anha uchovu almalal uvivu wayakunu auna laha baada Allah ta'ala na yanakuwa mambo hayo yenye kuiondolea nafsi uchovu ni msaada yanaisaidia nafsi baada ya msaada wa Allah fil manshiti katika kupata uchangamfu lifi'li alkhairat kuyafanya mambo ya khairi wa tarkil munkarati na kuacha mambo ya nini ya munkar wazi طيب katika mambo ambayo anaonesha hilo ametaja hadithi hapa hadithi ya kwanza an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lahu inna li jasadika alayka haqqan wal hadith akhrajahu ash-shaykhan kutoka kwa Abdullah ibn Amru Allah amridhie yeye na baba yake hakika mtume alayhi salatu wasalam alimwambia Abdullah ibn Amru inna lijasadika alayka haqqan hakika mwili wako pia una haki juu yako huo mwili pia una haki yake unatakiwa uipe nini haki yake si unauweka tu mwili mwili unastahiki upewe nini haki yake wazi wazi ikhwa طيب شعبان اوبو نعم <laughs> هي حديث يا كوانزا حديث يا بيلي pili يا عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء الله حتى إذا رهقني اللحم فسقط فسبقني, فسبقني فقال هذه بتلك والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عائشة رضي الله عنها سما سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء الله sawa alishindana nami mtume sallallahu alaihi wasallam katika mashindano nikawa nimemshinda masha Allah nikamshinda hata idha rahiqani allahmu mpaka nilipokuwa nimeota nyama nyingi kwa maana mpaka nilipokuwa nina mwili mkubwa fasabaqani faqal mtume naye pia tukashindana akanishinda na akasema hadhihi bitilka hadhihi hii ni mara ile yani mara hii ni kwa sababu hile ulinishinda kipindi kile nami nimekushinda kipindi hichi wal hadith akhrajahu al-imam Ahmad wa Abu Daud hii ni hadithi ya pili ambayo musannifu ameleta hadithi kuonesha kwamba baadhi ya nusus zinaonesha Uislamu umehimiza jambo la kuzipa raha nafsi na kuzistarehesha nafsi wazi katika yale mambo ambayo yanazifanya nafsi ziondole zi, zi, zi, zisiwe na nini na uchovu na uzembe na uvivu hadithi ya kwanza mtume anamwambia Abdullah ibn Amri tambua kwamba mwili wako pia una nini una haki lazima uupe haki yake ndio maana tunaona mtume afanya mazoezi hapa ashindana ni sehemu ya kuupa mwili nini haki hadithi ya pili ni hii ambayo ameshindana na Aisha Aisha akamshinda mara ya pili mtume sallallahu alaihi wasallam akawa naye pia amefanya nini amemshinda na akamwambia nami nimekushinda kama ulivyonishinda mara ya kwanza الحديث الثالث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه kutoka kwa Salama ibn al-Akwa Allah amridhie fi hadithi طويل في حديث طويل katika hadithi ndefu sana fi qissati ghazwati dhi qarad katika kisa kinachozungumzia ghazwati dhi qarad vita ambayo inaitwa dhi qaradin wazi vita hii wametaja maulama wa tarehe na al-Imam al-Bukhari rahimahullah ametaja sawa kwamba vita hii ilikuwa ni kabla fathi Khaybar bi thalath kwa siku tatu kama ilikuwa ni kabla ya fathi nini Khaybar sasa hadithi hii ni ndefu lakini mahallu shahid imeeleza yale ambayo anakusudia kuyataja hapa musannif na anaendana na haya anayo yakusudia ni kwamba ndani ya kisa hichi wafihi annahu radhiallahu anhu qal ndani ya kisa hichi ni kwamba alisema Salama ibn al-Akwa radhiallahu anhu akasema thumma ardafani rasulullah waraahu ala al-adba kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kunibeba nyuma eh nikawa nyuma yake ala al-adba nikawa nyuma yake katika kipandwa juu ya mnyama ambaye ni al-adba al-adba maulama wamesema hii ni sifa na wapo wengine wakasema ni naqa ni mnyama ambaye aliyepasuliwa sikio maana sikio lake limekatwa au sehemu ya pembe lake limefanya nini limevunjika wazi rajiina ila almadina, mtume akawa amenibeba katika mnyama huyo tukiwa twarejea katika mji wa Madina. Qal, asema nani? Asema Salama ibn al-Akwa. Fabainama nahnu nasiyo kipindi ambacho tukiwa tunatembea na mtume swalla sallam, wa kana rajulun min al-ansar, na alikuwa mtu mmoja katika ansar, la yusbaqu shaddan, alikuwa hashindwi, yani hakuna ambaye anaweza kufanya nini kumshinda wazi qal asema nani anasema salama ibn al-aqwa faj'ala yaqul akawa anasema huyo bwana ala musabiqun ila al-madina nani wa kushindana kuelekea madina nani yuko tayari kwa pambano la kushindana kuelekea madina hal min musabiq je kuna yeyote anataka mashindano faja'ala yu'idu dhalik akawa anarejea maneno hayo faja'ala yu'idu dhalik akawa arejea maneno hayo qal asema nani asema salama ibn al-aqwa falamma sami'tu kalamahu pindi niliposikia maneno yake qultu nikasema ama tukrimu kariman wala tahabu sharifan je haumheshimu mkarimu wala haumwogopi mtukufu wazi qala akasema la ile bwana akasema hapana mimi siogopi yani wewe unatangaza je kuna yoyote mtaalamu atakushindana jamani yupo hapa salama anamwambia je haumuheshimu mkarimu wala humuogopi mtukufu yule bwana akasema la hapana wazi illa an yakuna rasulullah isipokuwa awe mtume wa Allah hapo sawa lakini ukitoa yeye hakuna kunibabaisha kuntisha hapo wazi طيب قال اسمع nani salama ibn al-aqwa qultu salama anasema nikasema ya rasulullah ewe mjumbe wa Allah bi abi anta wa ummi kwa baba yangu na mama yangu bimaana niko tayari kuwatoa fidia baba yangu na mama yangu, nikiapo au maneno ya kuonesha taukidi mkazo. Dharni, niruhusu niache mimi, fali usabiqa rajul, nishindane na huyu mtu, niache mimi nishindane naye. Ya rasul qal, akasema Mtume, inshita, kama utafanya nini, ikiwa utataka, hakuna shida. Qala, asema Salama ibn al aqwa qult nikasema idhhabu ilaika nenda sehemu yako sawa sikuna sehemu za kuanzia wewe utasimama hapa na utasimama hapa wathanaitu rijlaya salama anasema nikaikunja miguu yangu bimaana nikairejesha miguu yangu kuiweka sawa sawa bimaana akajiandaa kwa ajili ya nini ya safari ay raddadtu ba'dahu ba'dha fatafartu kisha nikafanya nini nikachupa ai wathabtu fatahartu kwa maana nikachupa nikaruka wazi faadautu nikaanza kufanya nini kushindana maana nikaanza kukimbia hatua kubwa wazi قال اسمع سلمة ابن الاكوع فربطت عليه فربطت عليه nikawa nimejikaza kumfikia yani kushindana naye mada nikawa nimejikaza kwa ajili ya kumshinda farabattu alayhi sharafan au sharafain nikawa nimejikaza ili kushindana naye ikawa imebakia hatua au hatua mbili nafahamana vizuri astabiqi nafsi eh maana niki nikishinda nafsi yangu nikijituma napambana mpaka nimshinde thumma adautu fi ithrihi kisha nikawa nakimbia katika kumfuata farabattu alayhi sharafan au sharafaini kwa pamoja kisha nikawa na nini farabattu alayhi ay qawaitu alayhi nikawa na nguvu dhidi yake kwa maana kwa kutaka kumshinda hatua au hatua mbili thumma inni rafa'tu hatta ulhiqa kisha nikawa nimenyanyuka hatta ulhiqahu mpaka nikutane naye manake alikuwa tayari kashamwacha wazi qala asema salama ibn al-aqwa fa asukuhu baina katfaihi nikawa asukuhu bimaana altasikuhu tayari niko beneti na yeye bega kwa bega kati ya nini ya bega lake niko naye sambamba kati ya nini ya bega lake bana kakimbia mpaka kafikia hatua yuko naye sambamba kwenye mabega fa asukuhu baina katfaihi nikawa ni yuko sambamba na mabega yake qal asema qultu nikasema qad sabaqtu wallah nimeshinda wallah qala ana adhun nile bwana akasema na mimi nadhani hivyo qal akasema salama ibn al-aqwa fasabaqtuhu ila al-madina nikawa nimemshinda mpaka wapi mpaka Madina والحديث أخرجه مسلم الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كتوك عائشة الله أمرذي سيما لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة نلمونا متومي والله سالنا amani ziwe juu yake yauman siku moja ala babi hujrati akiwa katika mlango wa chumba changu walhabashatu yal'abuna fil masjid na wahabesh wakiwa wanacheza msikitini wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam na mtume wa Allah yasturuni biridai akawa ananistiri akinificha kwa shuka lake <coughs> anzur ila laibihim na mimi nikawatazama wanaofanya nini wanavyocheza yani mtume akasimama katika mlango wa Aisha akiwatazama wahabash wakicheza eh, msikitini mahabashi hawa ni nisba yani wahabashi ni wa Ethiopia kwa lugha nyingine wahabash ni wa Ethiopia waliwaona wa mahabeshi wakiwa wakicheza wapi msikitini mtume anawachungulia na Aisha na anakuja anachungulia mkawa mtume akawa anamfunika funika na ile nini shuka yake wazi wal hadith akhrajahu al-bukhari al-hadith al-khamis an ata ibn abi rabah قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر ابن عمير الأنصاريين يرتميان كتوك وعطاء ابن أبي رباح أسيما نلمون جابر ابن عبد الله نجابر ابن عمير الأنصاريين جابر ابن عبد الله نجابر ابن عمير وتوكيوني أنصاريين فمانا ni wakazi na wenyeji wa niliwaona yartamiani niliwaona yartamiani bimaana wakiwa wakidondoshana niliwaona katika hali ya kuwa wakiangushana wazi huyu anamwangusha huyu anamwangukia na huyu anamwangukia huyu famalla ahaduhuma akachoka mmoja wao fajalasa akakaa faqala lahu al-akhar mwingine akamwambia aksalta umekuwa mvivu umekuwa mvivu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam nilisikia mtume sallallahu alayhi wasallam yakula akisema kullu shay'in laysa min dhikrillah fahuwa lahun wa sahun kila kitu kisichokuwa ni katika utajo wa Allah basi hiyo ni lahun na ni usahaulifu yani ni upumbao ni upuuzi na ni usahaulifu illa arba'i khisalin, isipokuwa mambo mangapi? Mambo manne. Kullu shay'in laysa min dhikri llahi fahuwa lahu sahwun illa arba'u khisalin, isipokuwa mambo mangapi? Manne. Mashyu rajuli baina algharadain, jambo la kwanza ni mtu kutembea kati ya algharadain Walmaqsudu bilgharadain bimana almusabaqatu biladwi, ni kushindana kwa mbio, kushindana kwa mbio. Wawe hili la kwanza ni mtu kutembea eh, kwa ajili ya kushindana kati ya wawili. Wataadibuhu farasahu, na kumfunza na kumfunda farasi wake, kumwadabisha na kumpa mafunzo. Wa mulaabatuhu ahlahu na kule kucheza kwake na mkewe eh na mtu kucheza dalali na mke wake wa taallumu sibaha na kujifundisha nini kuogelea wazi wazi kwa hiyo chochote kile kisichokuwa utajo wa Allah itakuwa ni upuuzi na jambo lenye kupotezea muda isipokuwa mambo manne jambo la kwanza mashindano ya mbio jambo la pili mtu kuifunza na kuiadabisha farasi na jambo la tatu ni mtu kucheza na mke wake na jambo la nne ni kujifundisha kuogelea wal hadith akhrajahu al-bayhaqi fi al-kubra والطبراني في الكبير والأوسط وقال الهيثمي في المجمع آه وقال الهيثمي في المجمع جزء 5 كراسة 269 ورجال الطبراني رجال صحيح واضح الحديث السادس عن أبي جعفر ابن محمد ابن عبد ابن علي ابن ركانة عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركانا عن أبيه كتوك أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركانة عن أبيه kutoka kwa nani kwa baba yake au rukana kutoka kwa baba yake asema anna rukanata sara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fasarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hakika rukana alikuwa alimpiga mweleka mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume naye pia akawa amempiga nini mweleka yani katika hali ya mashindano na michezo ya kupigana mweleka والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وهو حسن بشواهده الحديث السابع عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء ناقة تسمى العضباء نا هو ametangulia كمتاجها بنيوما nyuma kutoka الله Anas Allah mridhia alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ana mnyama anaitwa al-adhba'u wazi la tusbaq mnyama huyu alikuwa hashindwi mnyama huyu alikuwa hashindwi kama lilivyotangulia hapo nyuma kwamba wengine wameitwa kwa wamemuita kwamba ni sifa yake na wengine wakataja adhba kwa maana ni yule ambaye ima amevunjika pembe yake au amechanika nini sikio lake Mtume swalla sallam alikuwa na mnyama ambaye anaitwa al-adbaun la tusbaq, mnyama huyu alikuwa hashindwi au la takadu tusbaq, wala ilikuwa hakaribii kushindwa. Fajaa arabiyun, akaja bedui, akaja bedui wa kutoka kijijini, ala qaudin fasabaqaha, akaja arabiyun akiwa juu ya qaud Kaudin wanasema ahlul ilm ni mnyama ambaye ameshastahiki kupandwa katika ngamia kwamba anatakiwa kupandwa na wengine wakasema ni albikru min alibili hatta yurkaba ni ngamia ambaye ni bikra mpaka atakapopandwa yule ambaye bado ni bikra hajaipandwa basi anaitwa nani anaitwa qaudin kwa hiyo mwarabu huyu bedui huyu akaja akiwa juu ya mnyama huyo fasabaqaha akawa amemshinda nani mtume sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa mtume alikuwa na mnyama al-adba ambaye alikuwa la tusbaq au la takadu tusbaq wazi alipomshinda mtume sallam fashaqqa dhalika ala almuslimin eh wakapata dhiki waislam juu ya jambo hilo kwa nini mtume kashindwa fashaqqa dhalika ala almuslimin hilo likawatia dhiki waislamu hata arafahu mpaka akalitambua mtume sallallahu alaihi wasallam akajua athari ya dhiki waliopatwa kwa sababu ya jambo hilo hata arafahu alhau huna yaudu ila rasul sallallahu alaihi wasallam mtume akalitambua hilo kwamba wamedhikika kwa sababu ya yeye amefanya nini ameshindwa na aliyakuwa walikuwa wanatambua kwamba mnyama huyu wa mtume haja hashindwi wala hakaribii kushindwa, alafu haja mtu na mnyama ambaye ni mdogo wadhe tena, ambaye bado hata hajapandwa, alafu washindana na mtume sallallahu alaihi wasallam na anamshinda tena. Ziada ya hilo pia, huyu mtu atoka kijijini, hilo likawatia dhiki masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, mtume akasema haqqun ala Allah ni haki ya Allah alla yartafi'a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu ni haki yake Allah kuwa hakuna chochote kitakachonyanyuka katika hii dunia isipokuwa Allah atakiweka wapi chini wazi bimaana kwamba anawabainishia kuwa vile walivyokuwa wanafahamu wasikae hapo eh kwamba siku zote mnyama wake anashinda na hakuna anayekaribia kumshinda mwenye kulifanya hilo ni Allah tabaraka wa taala, na muda mchache tu anaweza akaligeuza jambo hilo kutoka katika sura yake hiyo likaja katika sura nyingine, kuwaonesha kwamba yeye ndiyo kila kitu. Ndiyo maana alikuwa anashinda, lakini akaja kushindwa na mnyama huyo ambaye ni dhaifu kabisa, likawatia simanzi hilo masahaba, lakini Mtume akawabainishia kwamba ni haki kwa Allah e, akanyanyua kitu katika dunia chochote kitakachonyanyuliwa isipokuwa atakiweka nini chini pia bimaana anaweza akifanya kuwa chini واضح والحديث أخرجه البخاري حديث يناني حديث يا سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم mtume sallallahu alaihi wasallam alipita katika kundi la watu waliosilimu ينتظلون مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون أي بمعنى يست يعني استبقوا في الرمي yani bimaana wamebakia katika kurusha amepita katika watu ambao walikuwa wamesilimu wengine wakawa wameenda kurusha wao wakawa bimaana hawarushi wamekaa tu faqala an-nabiy sallallahu mtume akasema ارموا بني إسماعيل واضح بمعنى تبيني أني بني إسماعيل ارموا بني إسماعيل فإن آباكم فإن آباكم كان راميا حقيقة بابينو yenu alikuwa ni mrushaji wazi bimaana urmu bani ismail tupeni enyi banu hakika baba yenu alikuwa ramian alikuwa ni mtupaji wazi kisha akawaambia urmu wa ana ma'a bani fulan na nyinyi rusheni mishale nami niko na banu fulani qal asema salama ibn akwa faamsaka ahadu alfariqaini biaidihim ba moja ya haya makundi mawili faamsaka ahadu alfariqaini biaidihim wakawa wameziwia mikono yao hawarushi kati ya haya makundi mawili wakawa hawarushi faqala rasulullah mtume sallama akawaambia malakum la tarmun kwa nini hamrushi qalu wakamwambia kaifa narmi wa anta mahum tutarusha vipi hali ya kuwa wewe umejiunga nao wewe upo katika kundi lao tutarusha vipi haturushi sisi qala an nabiy sallam mtume akawaambia irmu tupeni fa ana ma'akum kullakum mimi niko na nyinyi wote kwa pamoja wal hadith akhrajahu al-bukhari wa mimma jaa ani sahaba radiyallahu anhum katika yale yamekuja kwa masahaba Allah waridhie ma akhrajahu ibn abi shayba an ibn abbas radiyallahu anhuma ni hadithi ambayo ameitoa ibn abi shayba hadithi ibn abbas au athar ibn abbas radiyallahu anhuma sema ni athar qala umar amesema Umar ta'ala hatta ughamisaka fil ma ayuna asbir kwamba Umar radhiallahu anhu alisema sawa kumwambia nani ibn Abbas wazi akimwambia njoo ughamisaka fil ma ayuna asbar njoo nikuzamishe katika maji tuone ni yupi atakayehimili ni yupi atakayeshinda na atakayevumilia wa nahnu muhrimun na sisi hali tupo katika nini katika ihram almuhim kwamba nususi hizi amezileta mtunzi kuonesha kwamba yajuzu kuifurahisha nafsi eh kwa yale mambo ambayo anaifanya nafsi isiwe na uchovu na mwili pia usiwe na nini na uvivu wazi الحديث الأربعون حديث أربعين عن معقل ابن يسار رضي الله عنه كتوك معقل ابن يسار الله الذي قال أسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيما امتوم صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي العبادة في الهرج كهجرة إلي وهذا الحديث أخرجه مسلم حديثه إيه؟ أميتوا إمام مسلم انتم صلى الله عليه وسلم قدك حديثه إيه؟ يا معقل العبادة في الهرج إبادة كتك زامة فتنة أو إبادة كبيرة فتنة العبادة إبادة في الهرج كتك زامة فتنة المراد بالهرج هنا الفتنة لفتنة واختلاط أمور الناس na mambo ya watu kuwa ni mvurugiko, mkorogeko na mchanganyiko. Wazi wazi, tayib. Kwa hiyo Mtume anasema ibada kipindi cha fitna, kipindi ambacho umma umejaa fitna, watu wamevurugika. Kahijratin ilayya, ni kama vile kuhama kuja kwangu mimi. Kahijratin ilayya, ni kama kuhama kuja kwangu mimi qala al-munawi rahimahullah kahijratin ilayya fi kathrati thawab bimaana katika wingi wa thawab kwamba atakayefanya ibada katika zama za fitna zama za mkorogeko na mvurugiko wa watu basi thawabu zake ni kama yule mtu aliyehama kutoka maka kwenda wapi kwenda Madina hii ni kauli ya kwanza au yuqal au husema almuhajiru fil awwal kana qalilan wale waliohama mwanzoni walikuwa ni wachache liadami tamakkuni akthari nnasi min dhalika kwa kuwa wengi walikuwa hawawezi hilo kujinasua na kuweza kufanya nini kuhama kwa hiyo ikawa wale waliohama mwanzoni kutoka maka kwenda madina walikuwa nini ni wachache fahakadha alabidu fil harji hivyo hivyo yule mwenye kufanya ibada kipindi cha fitna au wenye kufanya ibada kipindi cha fitna qalilun ni watu wachache واضح قال ابن عربي وجه تمثيله بالهجرة وجه وكفنانيش هجرة أن الزمن أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه hakika kipindi cha mwanzo watu walikuwa wakikimbia min daril kufri wa ahlihi kutoka katika miji ya ukafiri na watu wa kufuru ila daril iman wa ahlihi na kwenda kwenye miji ya imani na ya watu wa imani faidha waqa'at alfitan pindi itakapotokea fitna taayyana ala almar'i itakuwa imedhihiri kwa mtu ayafirra bidinihi akimbie na dini yake min alfitnati ila alibada kutoka katika fitna elekee katika ibada wayahjura ulaika alqauma wa tilka alhala na wahame watu hao na hali hiyo wa huwa ahadu aqsami alhijra nayo ni moja katika vigawaji vya nini vya hijra mtu kuhama yale ambayo Allah aliyakataza na kuelekea katika yale ambayo aliyoyaamrisha maneno haya yanapatikana katika kitabu Faidhul Qadir juzuu ya 4 ukurasa 373 katika fawaidi ambazo zinapatikana ndani ya hadithi hii awalan fihi fadhlul ibada umuman faida ya kwanza ni ubora wa ibada kwa ujumla فإذا بيلي فيه ظهور الناس عن العبادة الظهور بمعنى آه، ني الحيرة الحيرة الشديدة والدهشة الشديد نواتو كباتا آه، مشتوكو نا كباتو نتحركي نكتحياري فيه ظهور الناس ناني عارفيه نبات فإذا كواما watu watapatwa mshtuko na watapatwa an ibada kuhusiana na ibada fi awqati alfitan katika zama za nini za fitna watu watakuwa ni wenye kukumbwa na misukosuko zama za mwisho katika masala ya kufanya ibada alfaida thaniya athalitha mudhaafatu fadlin kuzidishwa ubora man lazima amran mashru'a yule atakayelazimiana na jambo la kisheria idha ahmalahu nnas pindi watu watakapompuuza watu wanampuuza muona hana maana kapitwa na wakati akawa amejilazimu na kufanya ibada kipindi hicho ambacho anapuuzwa na kuonekana si lolote si chochote basi mtu huyu atakuwa na ujira uliokuwa mkubwa alfaida rabi'a adhimu shani alhijra ni ukubwa wa jambo la kuhama kwamba jambo la kuhama ni jambo kubwa katika uislamu alfaida alkhamisa fadhlu almuhajirina wa taqaddumihim ubora wa wale almuhajirin waliohama wa taqaddumihim na kule kuwa wa mwanzo wazi طيب الفائدة السادسة فائدة ستة أن لزوم التعبد والتعلق بالله عز وجل hakika kujilazimu na ibada kujilazimu na kufanya ibada na kujifunganisha kujifungamanisha na Allah tabaraka wa taala min a'dhami asbabin linnajati min alfitan ni katika sababu kubwa zinazomfanya mtu awe ameokoka na kusalimika kutokamana nini na fitna kujilazimisha katika ibada kujifunga katika ibada na kuufungamanisha moyo wako na Allah hilo ni katika moja ya sababu kuu ambazo zitakazokupelekea wewe kusalimika kutokamana na fitna na ukawa umeokoka kutokamana na kila aina ya nini ya fitna hii ndiyo faida ya mwisho katika hadithi hii wa hadha huwa khitamuhu wa tamma alkitab wa kitabu kimetimia na tumefikia katika hadithi ya mwisho فنسال الله جل وعلا ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم